Yo estoy preparado para todo, déjame volar. Ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga, la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar. Estoy preparado para todo, déjame volar. Ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga, la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar. Perdóname madre por todo lo malo que he hecho, pero todos los días pago mi condena cargando un dolor en el pecho y a la vez vivo tranquilo pero nunca satisfecho. Trabajo duro para que seguro los hijos de mis hijos tengan un techo. Blanco el polvo que me he metido, falso cuando actué de cupido. Chingo de errores que he cometido, chingo de cosas que he prometido. vez de hacerme el arrepentido, me arreglo con quien la he cagado. Que en la cara me estrella un ladrillo, el primero con un alma libre de pecado. Hoy el éxito descansa en la mera orillita de mi pupila. Sé lo que quiero, quiero un tequila. En la cima cuando se me termine la la brindis con chela, pues la vida es chila. Salud por mi abuela y porque Dios nos vigila. No hay imposible y le encontré salida a este laberinto que se llama vida. Estoy preparado para todo, déjame volar. Ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga, la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar estoy preparado para todo, déjame volar. Ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga, la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar. Esta es la vida que me toco. Yo sé que me juzgan de loco. La gente de mí sabe poco, no saben todo lo que siempre provoco. No puedo, siento, me sofoco. Yo sé que me hundo poco a poco, más no he salido, no estoy perdido. Saco lo bandido, siempre la coloco. De corazón se lo digo, un charco pa'l suelo para el que se fue. La gente que más habla nunca sabe ni qué. No estoy Estoy equivocado, sé que ni les fallé. Pero aquí sigo firme porque nunca me iré. Pa' adelante, pa' atrás no volteo. Callo, escucho y veo, yo no se las creo. A mí me miran feo y mal no les deseo. Ya lo han visto varios por cómo paseo. ¿Cuántos no miraron por encima del hombro? ¿Cuántos me tiraron pero yo ni los nombro? Yo nunca me escondo, aquí el viaje redondo. Sigo con mi combo, vea cómo los pongo. Yo estoy preparado pa' todo, déjame volar ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar. Estoy preparado para todo, déjame volar. Ni bueno ni malo, pero listo para topar. A lo que se venga la muerte al final va a llegar. No le tengo miedo, sé que a todos nos va a tocar.